Ես մտածում եմ, որ մասնագիտության ընտրության հիմքը պետք է լինի ոչ թե մեր սիրելի հայրենակիցների, այն որ ասում են, այս գործի մեջ փող կա, այլ ուղղակի սերը տվյալ ոլորտի նկատմամբ։ 17-ամյա Մել Սավետիսյանն է, վերաինտեգրում կրթության միջոցով ծրագրի կրտսեր մասնակիցը։ ՏՏ ոլորտի հանդեպ սերն է, որ իր անուն ազգանունը շահառուների ցանկում ընդգրկել է տվել։ Դասընթացի մասին իմացել եմ Genesis Armenia-ի Facebook-յան էջից, որին ակտիվորեն սկսել եմ հետևել պատերազմից հետո։ Որպես ամենապատանի մասնակից կամ ընդհանրապես որպես մասնակից դեռ չեմ հանդիպել ինչ որ մի դժվարության, քանի որ իմ համար այս ոլորտի ուսումնասիրման նպատակը առաջին հերթին անձնական հետաքրքրասիրության բավարարումն էր։ Այդ իսկ պատճառով ես այն սկսել եմ ինքնուրույն ուսումնասիրել ավելի վաղ, քան դասընթացի սկսվելը։ Մասնակիցները սովորում են ծրագրավորման հմտություններ ֆրանսիական մեթոդով։ Genesis Armenia-ի Սփյուռք ոլորտի ղեկավար ծրագրի պատասխանատու Աննա Հես Սարգսյանն է մանրամասնում։ 6 ամսվա ծրագիր է, ինտենսիվ ամեն օր, օրվա մեջ 7 ժամ սովորում են ծրագրավորում, ծրագրավորման կրթության հետ մեկտեղ իրենք սովորում են նաև անգլերեն լեզու, առաջարկում ենք իրենց տարբեր հաղորդակցման հմտությունների դասընթացներ, որպեսզի կարողանան բացի մասնագիտական գիտելիքից նաև ունենալ փափուկ, այսպես կոչված փափուկ հմտություններ, որոնք իրենց կօգնեն մտնել աշխատանքային շուկա, դա նշանակում հարցազրույց անել, դա նշանակում ինքեզ ներկայացնել, դա նշանակում նշանակում է ռեզյումե գրել, CV, Սարգսյանի խոսքով պլանավորվում է աշխատանքի տոնավաճառ կազմակերպելու մասնակիցներին գործատուներին մեկ վայրում հավաքելով միմյանց հետ ծանոթանալու հնարավորություն տալ։ Այսինքն տղաները տեսնեն թե ինչ ֆիրմաներ կան Հայաստանում այս ոլորտի մեջ, հա, ծրագրավորման, որ կարողանան պրակտիկա անցնել, կարողանան իրենք իրենց ներկայացնել, որպեսի հետագայում իրենց մոտ աշխատանքի մտնեն ու ֆիրմաներն էլ տեսնեն, որ նման մասնագետներ ենք պատրաստում իրենց համար, այսինքն այդ փոխանակումը իրենց հետ ստեղծենք, ընթացքում հավանաբար ավարտելուց մի կամ երկու ամիս առաջ դա պիտի անենք ընթացքի մեջ անախապատրաստական աշխատանքները Վերաինտեգրում կրթության միջոցով ծրագիրն իրականացնում են Genesis Armenia ուղեղային կենտրոն հիմնադրամն ու Ֆրանսիահայ Խելք դպրոցը, Genesis Armenia-ի եւ Ֆրանսիահայ հայկական հիմնադրամի համաֆինանսավորմամբ, ինչպես նաեւ մի շարք անհատների նյութական օգնությամբ։ Շուրջ 9 տասնյակ դիմորդներից ընտրվել են 22-ը։ Ծրագրի պատասխանատուի խոսքով այսօր միայն 15-ն է ակտիվ մասնակցում։ Նրանք Հայաստանի տարբեր մարզերից ու Արցախից են։ Արցախցի մյուս մասնակիցը Սևակ Մովսիսյանը դասընթացի մասին նույնպես համացան նրանցից է տեղեկացել։ Սովորում եմ HTML, CSS, JavaScript։ Դասընթացները ընթանում են նորմալ։ Դասընթացների ընթացքում ծանոթացել եմ շատ լավ մարդկանց հետ ու իրանց միջոցով սովորում ենք ծրագրավորում։ Հուսով եմ կհասնենք մեր նպատակին Դասընթացներն արցանց են կազմակերպվում։ Կապի առաջացրած խնդիրները երբեմն խանգարում են, նշում են Արցախցի մասնակիցները, փոխարենը որպես օգտակար ձեռքբերում առանձնացնում են ստացած գիտելիքները դասընթացավարներին ու նոր ընկերներին։ 4 ամսից դասընթացի վերջում համապատասխան քննությունները հանձնելուց հետո որակավորված 15 մասնագետ մուտք կգործեն ՏՏ աշխատաշուկա, նշում է Աննա Հես Սարգսյանը, հույս հայտնելով, որ ծրագրից ստացած գիտելիքները կօգնեն թե շահառուներին, թե պետությանը։ Անիա Բախյան, Արցախ լրատվական։